աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արինակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Երջի մի քանի օրերի թերևս ամենասարսափելի երևույթներից մեկը եղավ այն, որ Բերձորի միջանցքում Հագարի կամուրջի վրա արևանգվեց Արցախի քաղաքացի Վագիվ Խաչատրյանը բնական է խայտարակ երևույթ Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով իրականացվող ահաբեկչություն։ Եվ այս ամենից հետո որևէ արձագանք միջազգային հանրությունից չկա։ Պատկան մարմիններից միջազգային նույնպես։ Կանխատեսելի էր նման քայլը, կանխատեսելի էր։ Քանի քանի անգամ ենք զգուշացրել, որ Լաչինում այսպես կոչված հսկիչ կետի տեղադրումը վերածելու է այդ կետը որպես արևանգման, թալանի, բռնությունների նվաստացման կետ, որովհետև մենք դա բոլորը տեսել ենք, տեսել ենք եւ Ստեփանակերտի օթանավակայանում Օմոնի ժամանակ տեսել ենք միշտ։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք։ Այդ խեղճ մարդու նկատմամբ շինծու գործեր են հարուցել ճակերտներում, ինչ որ մարդիկ են բուսնել, նրան մեղադրում են, չգիտեմ, ինչ-ինչ Սարսափելի անցագործությունների մեջ բնական է ամեն ինչ սուտ է։ Վաղը որ Ջոն Կենեդի սպանությունն էլ այդ մարդու վրա դնեն, չպետք է մենք զարմանանք։ Խայտարակ իրավիճակ։ Այս իրավիճակում հերախոսազրույց են ունեցել Բլինկենը, ԱՄՆ պետքարտուղարը, արտգործնախարարը եւ Ադրբեջանի նախագահը։ Այստեղ հետաքրքրական այն է, որ երկու տարբեր հաղորդագրություն է տարածվել։ Մեկը ամերիկյան պետդեպարտամենտի, մյուս ադրբեջանական։ Ում ամերիկյանում գրված է, որ այո, խոսել են շատ կարճ, քննարկել են տարբեր հարցեր, Բլինկենը կարևորել է, որ անվերապահորեն Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի եւ հումանիտար այդ մարդասիրական ճգնաժամը Արցախում վերացվի։ Ճիշտ է, եղել է մի շատ վիճահարույց հայտարարություն կամ մի նախադասություն այդ հաղորդագրության մեջ, որ կարևոր է նաեւ ինչ որ կոմպրոմիսի հասնել Լաչինի Միջանցքի ալտերնատիվ ճանապարհների վերաբերյալ։ Միգուցե խոսքը գնում է Աղդամի ճանապարհին, բայց ելի ինչ որ կերպ մեղմ է գրված կոմպրոմիսը, ասինքն եթե կողմերից մեկը դեմ է տվյալ դեպքում Արցախը դա կապ չունի, պետք է բացվի Լաչինի Միջանցքը, սա պարզ է։ Բայց Ադրբեջանի կողմից տարածված հաղորդագրությունն է եղել ուրիշ։ Նախ եւ առաջ ծավալուներով ավելի մեծ եւ ամբողջ մասը առաջի Ալիևը կարծես թե նախատում է Բլինկենին մեղադրում է հայկական կողմին ապակառուցողական գործնեայության պրովոկացիաների մեջ արդարացնում է Ադրբեջանի պահելաձև։ Սա նշանակում է, որ որևէ ձևով Ադրբեջանը հետնահանջ չի անելու։ Եվ այս գործում նրան սատարում է եղբայրական Թուրքիան։ Ադրբեջանում է գտնվում Թուրքիայի արտգործնախարարը Հական Ֆիդանը, որը հանդիպեց իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ եւ համատեղ մամուլի ասուլիս են տվել։ Ինչ է ասել Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Շատ բան է ասել իհարկե, կրկին երկու պետությունների համագործակցության վերաբերյալ նշան, նշելով, որ ուժեղ Թուրքիան, ուժեղ Ադրբեջանը, ուժեղ Ադրբեջանը, ուժեղ Թուրքիա է, եւ մի այսպիսի հայտարարություն է արել. Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքում կարող է անել այն, ինչ ուզում է։ Հարված է Ռուսաստանին, միանշանակ ինչ է նշանակում ինչ ուզում է, եթե կա այդ չարաբաստիկ 2020 թվականի պայմանագիրը, որ իրավունք չունի ինչ ուզում է անել, բայց մենք տեսնում ենք, որ եթե մեծ եղբայրը կանգնած է մեջքին, ամեն ինչը կարելի է անել ցավալի է, չէ՞, երբ որ համեմատում եք մեր իրավիճակը եւ իրենց։ Բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Տեսնենք, այս իրավիճակում պետք է պահպանենք սառնասրտությունը, բոլոր գործողությունների չափած կտրած լինի Արցախում։ Միայն բացառապես պետության հովանու ներքո գործընթացները կատարեն, բայց ըստ երևույթի մենք գալիս ենք մի կարևոր ջրբաժանի, որտեղ պետք է կարևոր որոշումներ ընդունենք։ Տեսնենք։ Ռուսաստանում հետաքրիր զարգացումներ տեղնեցան պատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է ռուսական բանակըստ որոշ տվյալների պաշտոնական ազատագրել է մի քանի բնակավայր, բայց նաև ուկրաինական հակաօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են Մոսկվային, այդ թվում նաև Մոսկվա Սիթի կոչեցյալ մասին, որտեղ կենտրոնացված է բիզնես կյանքը Մոսկվային։ Ճիշտ է, ավերվածությունները փոքր են, բայց այնուամենայնիվ ԱՄՆ-ն նույնպես ակտիվ քաղաքականություն է վարել։ Այս անգամ Աֆրիկայում։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստան-Աֆրիկա գագաթնաժողով է տեղ ունեցել եւ Նիգեր կոչեցյալ պետությունում այնտեղ հակապետական, հակա նախագահական ցույցեր են, նախագահան փաստորեն չեզոքացված եւ այդ ցույցերի ժամանակ վանկարկում են Ռուսաստան, Պուտին եւ այլն եւ այլն։ Բնական է Նիգերը կարևոր դերակատարություն ունի, Օրանի պաշարների 25%-ը Եվրոմիության այնտեղից է գալիս, Ֆրանսիայի 40%-ը։ Իմիջալոս Նիգերը արդեն պաշտոնապես փակել է Օրանի արտահանումը, իհարկե ժամանակավոր է, բայց այնուամենայնիվ։ Հիմա այս իրավիճակում ԱՄՆ-ն նույնպես սկսեց ակտիվ գործողություններ անել, մենք դա կանխատեսել ենք նախորդ հաղորդման ժամանակ։ Այսպես Բլինկենը խոսել է մի շարք աֆրիկյան երկրների նախագահների հետ, Կենիայի, Նիգերիայի նույն Նիգերի պաշտոնաթող նախագահի հետ եւ ասել, որ ԱՄՆ-ն անմասն չի մնալու եւ պետք է այնտեղ կարգ ու կանոնը վերականգնվի։ Չի բացառում, որ նաեւ ուժային մեթոդների դիմի։ Տեսնեք ինչպեսին է իրավիճակը, իսկ Նիգերում շարունակվում են այդ բոլոր գործողությունները։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարել է, որ Ջիդայում Սաուդյան Արաբիա շուտով տեղի կունենա Ուկրաինայի խաղ կարգավորման վերաբերյալ երկրորդ բանակցությունների շղթան։ Առաջինը եղավ ժամանակին Դանիայում, բայց որևէ արդյունքի չբերեց։ Հիմա տեսնենք ինչ է սա արդյոք ԱՄՆ-ն եւ Արևմուտք կոնսոլիդացնելու են իրենց ներուժը, որ նորից օգնեն շարունակեն պատերազմը, թե գնում է ինչ որ խաղաղ կարգավորման սառեցման պատերազմին։ Տեսնենք, հետաքրքիր է։ Բայց այնուամենայնիվ Երմակը նաև հայտարարեց, որ սպասում են, որ ԱՄՆ-ն պետք է հստակ երաշխիքներ տա Ուկրաինայի անվտանգության վերաբերյալ, միջև Ուկրաինան անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Ինչ երաշխիքներ է սա ցույց կտա ժամանակը։ Բայց հետաքրքիր է, որ արևմուտքում եւս խնդիրները այդքան էլ հեշտ չեն լուծվում։ Այսպես Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը մի գագաթնաժողովի ժամանակ հայտարարեց, որ արևմուտքի ամենակարևոր արժեքներն են միգրացիան, LGBT համայնքը եւ պատերազմը։ Ու ինչ է սա նշանակում։ Եթե այդպես ուրեմն Հունգարիան էլ պետք է դուրս գա արևմտյան այդ ընտանիքից, թե ինչ է կատարվում։ Շատ բարդ է, ասինքն բնական է կան երկրներ, որոնց համար այդ LGBT-ն եւ այլ պատերազմները ընդունելի չեն։ Եվ մենք տեսնում ենք նաեւ այս պարագայում արժե համակարգային ճգնաժամ։ Իրանը նույնպես ակտիվ քաղաքականություն էր վարում, Սիրիայի արտգործնախարարը այցելեց Թեհրան։ Հանդիպեց իր իրանացի գործընկերոջ հետ, քննարկել են տարբեր հարցեր, բնական է երկու հարաբերություններ, տարածաշրջանային գործընթացներ, Ընդհանրապես նման այցելությունները շատ կարևոր են, որովհետև ունեն ընդգծված աշխարհակահաղական բնույթ։ Այդտիսին է մի շարք կարևոր զարգացումներ թանկագին բարեկամներ, շարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։